وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر الأحباب أحببنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى أن نتحدث حول الأحكام المتعلقة بالأضحية والذكاة إن الله عز وجل شرع الأضحية للناس يوم العيد شكرا له على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام وإحياء لسنة إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ أوحى الله إليه أن يذبح ولده إسماعيل ثم فداه بكبش بدلا عنه قال تعالى وفديناه بذبح عظيم وقد ثبت مشروعيتها في القرآن الكريم وسنة النبوية العطرة حيث قال الله تعالى فصل لربك وانحر وقوله سبحانه والبذن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وقوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال أهل العلم إن المقصود بالنسك في الآية هو النحر إذ فيه دعوة لإخلاص العبادة لله وحده ومخالفة أهل الكفر الذين كانوا يذبحون القرابين لأصنامهم التي تعبد من دون الله وقد ثبت فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما رواه مسلم عباد الله لم يرد حديث صحيح في فضل الأضحية سوى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وهي سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة عليها وفضلها عظيم والأضحية عباد الله هي ما يذبح من بهيمة الأنعام بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من يوم عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق واعلموا أنه اشترط شروطا لقبول الأضحية منها أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ومنها أن تبلغ الأضحية السن المقررة شرعا وهي خمس سنين في الإبل وسنتان في البقر وستة أشهر ل... وست وسنة لمعز وستة أشهر لضعن لما روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا تذبحوا الا مسنه الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعه من الضأن ومنها أن تكون في الوقت المقرر شرعا وبدايته من بعد الفراغ من صلاة العيد والخطبة إلى آخر أيام التشريق أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعيد ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ومنها أن تكون سالمة من العيوب القادحة لحديث براء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي وهي الهزيلة العجفاء رواه أحمد وكذا يلحق به ما كان في معناه أو أقبح منه كالعمى ومقطوع الرجل ونحوه ولا يجوز بيع لحمها ولا جلدها لما روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له حسنه البني في صحيح الجامع ولا يجوز إعطاء الجازر أجرة عمله من الأضحية لقول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدلة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وألا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه واعلم ايها المباركون انه لا يجوز لمن أر... انه يجوز لمن اراد الاضحيه توكيل غيره كما يجوز له مباشره ذلك بنفسه ويجوز كذلك عن الاموات رحمهم الله تعالى قياسا عن قياسا على الحج انتبهوا بارك الله فيكم انه من دخل عليه عشر ذي الحجه واراد ان يضحي فلا ياخذ من شاعره واظفاره شيئا حتى يضحي وذلك لما روى الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وكيفية الذبح عباد الله أن يضجعها على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن موجهة إلى القبلة قائلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق واقتفاء بآثار الرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ويستحسن عباد الله أن يحسن في الذبح لما روى الإمام مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه وفيه فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ويجوز له أن يأكل منها وأن يتصدق بها وأن يدخر ولا يجب أن يقسمها ثلاثا لما روى الإمام مالك في الموطأ رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخردري رضي الله عنه وفيه كلوا وادخروا وتصدقوا أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه الغفور الرحيم وهو البر الكريم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ndugu waislamu kama ilivyotangulia juma iliyotangulia kabla ile nyingine kwamba tulitoa ahadi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akipatia uhai tutakuja kukumbushana kuhusiana na masaila makoma ahkam za kuchinja ahkam za kuchinja makoma inahusu kichinjo chenyewe na vile vile yule mchinjaji ambaye kwamba ananuia afanye ibada tukufu ibada ya kuchinja ibada ambayo kwamba inanuiwa na inakusudiwa nayo kufuata athar ambayo kwamba Ibrahim alayhi salam aliziwacha pindi Allah subhanahu wa ta'ala alipomwamrisha kwani tunapojua ndugu waislamu kama ndoto ya mitume ni wahi na ni kweli ndugu waislamu si kama ndoto yangu ama ndoto yako ndugu muislamu kwa hivyo Ibrahim alayhi salama amelala usiku akalala akaota kama anamchinja mtoto wake Ismail kesho yake asubuhi akampatia Ismail habari kama hizi katika sura Safat kusoma tazipata kwa urefu Ibrahim eh, Ismail alayhi salama kama baba yake if'al ma tu'mar fanya namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuamrisha Ibrahim alayhi salam na vile vile akusita akamchukua mwanawe Ismail akamlaza anataka kumchinja basi pale ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamteremsha Jibril alayhi salam na kabshin na kondoo badala yake akamwambia amchinje kwa hivyo ikawa ni sunna mpaka leo hii mpaka kiyama ambao kwamba waislamu watakuwa wanafanya sunna kama ile na vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya sunna kama hii kwa hadithi ilipokana na Anas Malik radhiallahu anhu anasema kwamba alimwona mtume sallallahu alayhi wasallam anachukua kondoo wawili wenye pembe akawachinja ndugu waislamu na dalili ya kuchinja ndugu Islam katika Qur'an tukufu ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura an Nahri kila mmoja anajua sura kama hii ndugu Islam salli li rabbika wanhar swali kwa ajili ya Mola wako na vile vile uchinje kwa ajili ya Mola wako si kwa ajili ya masanamu si kwa ajili ya mashetani si kwa ajili ya majini ama vitu vingine ndugu islam kwani mtu akifanya mambo kama haya atakuwa amehalifu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba anamrisha kwamba mtu akiswali aswali kwa ajili yake yeye peke yake na vile vile anapotaka kumchinja mnyama amchinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu Islam aya nyingine vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea ina maana marefu walbulna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alayha sawafa fa idha wajabat junubaha fakulu minha wa at'imul qani' wal-mu'tar aya kama hii ndugu Islam inazungumzia masala ya haji na masala ya kuchinja kwamba watu wachinje vile vile na wasisahau masikini kwa hivyo ndugu Islam Allah subhanahu wa ta'ala alituumba anatueleza kama kuna maskini sampuli mbili maskini wa kwanza ni yule ambaye utembea kiombaomba ambao kama ni nini ni, ni, ni nani yule al-mu'tar ambao kwamba aljaathu alja dharura ayasala nas dharura njaa imembidi azunguke akiombaomba watu na maskini wa pili nini alqani ni maskini ambaye kwamba yeye ana njaa anataka anataka kuomba lakini yuaona haya ndugu waislamu kwa hivyo inatakana kwamba hii Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza sisi kwamba ni muhimu tujuane katika mujtama kila moja hawezi kujua hali ya mwenzake kwa sababu gani kwa sababu kuna maskini kwa sampuli mbili ambao kwamba wengine wanaombaomba wengine hawaombeombi ndugu waislamu na wale ambao kwamba waombeombi wanataka lakini ni haya ndio unazuia ndugu wa Islam kuomba kwa hivyo watu kama hawa ndugu wa Islam pia inafaa wakumbukwe katika mujtama vile vile aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul inna salati e Muhammad sema na waislamu kwa ulimwengu dunia mzima inna salati sala zangu wa nusuki na kuchinja kwangu wa mahyaya uhai wangu wa mata kufa wangu lillahi rabbil alamin zote zikononi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo inafaa kwamba mtu akifanya mambo yote haya vile Allah subhanahu wa ta'ala peke yake anamuumba alivyo alivyosema mwenyewe na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ampatie uhai na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ampatie uwezo ndugu wa Muislam haifai achije kwa ajili ya kitu kingine haifai aswali kwa ajili ya mtu mwingine ama kitu kingine ndugu wa Islam udhiya nini ndugu wa Islam taarifu ya udhiya ni nini ni chochote ambao kwamba kinachinjwa lakini iwe katika nini bahimatul an'ami bahimatul an'ami ndugu wa Islam ni ngamia ng'ombe mbuzi au kondoo wengine nasema jamus jamus ni buffalo huyu buffalo hapa kwetu sisi ni mnyama kwamba ni msituni lakini ukienda kama pende upande Asia kule vile kuna wanafuga nyumbani kama ng'ombe ndugu Waislamu kwa hivyo kwetu sisi hapa bahimatul an'am ni wale ambao kwamba ndio wataja na Allah subhanahu wa ta'ala mwenye vile vile amataja katika Qur'an liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi ala marzaqum min bahimatil an'am au bahimatul an'am ni wale niliowataja wala sikuku kuku wale wengine ndugu waislamu al-udhiya kwanza lazima iwe katika bahimatul an'am vile vile katakochinjwa kuchinjwa wewe muislamu anachinja biniyati taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala kwa nia ya kwamba yeye anachinja kwa nia kwanza kwani mtu akichinja kwamba hana nia ndugu Islam unapojua kwamba hakuna ibada ambayo nasihi bila nia first umechukua ile mnyama pale vile umeenda karobangi kwa ukawanunua kwanza mpaka wakati unakotaka kuchinja unachinja kwa nia nia ni lazima nia ipi ndugu Islam atakarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa karibu na kujikurukubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala inaanza siku gani miyaumil Eid al-Adha kwanza inaanza siku ya Eid al-Adha na baada ya swala na baada ya khutba ndugu waislamu ila akhir ayami tashriq paka mwisho wa siku ya ayami tashriq kwani siku tatu baada ya Eid ndugu waislam vile vile ndugu waislam si kila mnyama kwa kuwa ustadh amesema kwamba wanyama himatul an'am ni wanyama sampuli nne kwa hivyo uende Karobangi uchukue tu nyama yote huko sana makao mpata pale vile bei rais ubebe. Hapana, kuna masharti ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alituwekea. Sharti ya kwanza nishataja antakuna, antakuna mibahimatil an'am awe katika hao wanyama nne niliwataja. Vile vile sharti ya pili ndugu antabluga sinnul sinna almuqarrar shar'an. Lazima mnyama kama yule ndugu Waislamu afike ile umri ambao kwamba imewekwa kisheria si kila mnyama tu kwa kuwa imesemekana bahimatul an'am achinjwe la nitakana wanyama ama kwamba wamewekewa umri maalum kisheria wa kwanza ni ngamia ndugu Islam ngamia hafai kuchinjwa katika udhiya lazima hao amefikisha at least miaka mitano ngamia hafai kuchinjwa at least afike miaka mitano ng'ombe hafai kuchinjwa katika udhiya ndugu Islam at least au amekamilisha umri wa miaka miwili ng'ombe hafai kuchinjwa katika udhiya isipokuwa ng'ombe ambaye kwamba ametimiza umri ya miaka miwili ndugu muislam mbuzi hafai kuchinjwa katika idul Adha isipokuwa mbuzi ambayo kwamba alitimiza umri wa mwaka mmoja at least ameanza mwaka mmoja kuelekea ndugu waislamu kondoo hafai kuchinjwa katika idul Adha ama katika udhiya ndugu waislamu isipokuwa kondoo ambayo kwamba at least yuko na miezi sita au nane ndugu Waislamu kuelekea nadhani ni mafhumu na mambo haya yote ambayo kama nataja ndugu Waislamu ina dalili wala haina haja tena kurudia hadithi kama ile kwa kuwa nishasoma kwa lugha ya Kiarabu vile vile ndugu Waislamu haifai mtu kuchinja mnyama kama yule isipokuwa wakati baada ya swalatul Eid na vile vile khutba hadithi imetoka mtume sallallahu alaihi wasallam shasoma kwamba alisema kama yeyote ambaye kwamba alichinja kabla ya swala hadithi zingine nasema nini fatilika shatu lahmin hiyo umejichinjia na familia yako kule nyumbani mkuleni lakini thawabu za udhiha ndugu wa Islam hakuna vile vile akasema kama yote ambaye kama alichinja kabla ya swala faliuid achinje tena kama anania kama anataka nini anataka thawabu za udhiya lakini kama ataki thawabu ama ana pesa zingine ndio hivyo imeisha hivyo labda mwaka ujayo Ndugu ya salamu, vile vile mnyama kama yule wakati unaenda kule karama kumwangalia lazima awe salama na aibu kadha wa kadha. Aibu kwanza ni nini? Ala aurao ni yule mnyama kama na chongo. Labda macho yake moja pale vile ilipigwa ama lidungwa na mnyama mwenzake ndugu Muislamu. Tena mkama albayinu awaruha ambao kwamba anaonekana wazi wazi chongo ya wazi wazi. Kuna ile chongo mkama kidogo kwa mbali pale ndugu Muislamu, hiyo haidhuru vile vile almaridha tu mnyama ambao kwamba ni mgonjwa hata mwenye kumwangalia unaona kama amekonda ndugu waislamu mfupa za huku zimetoka bila shaka unajua kama huo mnyama ni mgonjwa ndugu waislamu mnyama kama yule haifai kuchinja katika udhiya vile vile al araja al-bayin al-arajuha ule mnyama kama ni kilema ambao kwamba kabisa ana kiguru akitembea hivi unaonekana hata wale wenzako kitembea pale vile yeye wabaki nyuma ahlul ilm wanasema taarifu yake ni kama kutaka kumjua wakati wale wanyama wenzake wanatembea yeye anabaki nyuma akifanya nini akichechemea hawezi kutembea kwa nini kwa haraka haraka ndugu muislamu ambao kwamba iko wazi wazi inaonekana hafai kuchinjwa vile vile mnyama kama yule vile vile ndugu waislamu mnyama ama kwamba amekonda ama kwamba ana nyama vizuri ndugu waislamu vile vile mnyama kama yule hafai kuchinjwa katika ibada tukufu kama hii vile vile ahlul ilm wataja aibu zingine kwamba al'ama nyama kabisa kama ni kipofu kabisa yeye haoni wako mimi nimeona mambo kama ni kipofu kabisa yeye haoni ndugu wa islam nyama kama yule vile vile hafai kuchinjwa aibu nyingine ndugu wa islam mtume ametaja kilema Ah, je upata kabisa mguu imekatika kabisa hana mguu kabisa Mshawana ndugu wa Islam, yule vile vile yulhaqu bihi qiyasan ala almadha ala alarja. Yeye anashikanishwa na yule ambaye kama ni kilema ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam alimtaja vile vile ndugu Islam makosa ambayo kwamba watu wengi katika sisi watu tunafanya na tunafanya kama sisi ni wadogo lakini ala tusame tushakuwa wakubwa tushasoma kidogo tushaelewa kama ni makosa mambo ambayo kama haifai kufanyika katika ndugu udhiya ule mchanjo cha katika udhiya haifai kuuza nyama yake nyama yako umemchinja hata kama ni ngome ndugu Islam nyama yake haifai kuuza kabisa ni nyama ya ukule wewe mwenyewe upatie majirani ama sadaka kitu kama hicho vile vile ngozi haifai kuuzwa ndugu waislamu ngozi ya udhiya haifai kuuzwa na hadithi iko kwamba mtume sala alaihi wasallam anasema sikiza ndugu muislamu kwa makini inabidi nirudia hadithi hii man baa jilda udhiyatihi yeyote ambao kwamba ima alishikwa na tamaa ama hakujua akauza ngozi wa mnyama alimtoa amchinja kama udhiya fala udhiyata lah mtu kama huyu hana thawabu ya kuudhiya kama yeye amechinja mnyama mdogo wa Islam. Kwa hiyo mambo kama haya ni wajibu wetu sisi tuiepuke vile vile ndugu Waislamu, makosa ambayo wengi katika sisi ima kujua ama kughafilika kutojua ama kughafilika ndugu Waislamu ni kwamba mtu anakuja pale vile anachinja ndugu Waislamu hafai kupatiwa nyama kama nini kama malipo yake kuna watu ndugu Waislamu hata fadhali wenye patana nyama kuna watu kabisa ndugu Waislamu wanapatana matumbo wewe bwana chinja unachukua kichwa na matumbo na marondo na ngozi usonge mbele mbele ndugu Waislamu. mambo kama haya hayafai mtu akichinja ndugu Waislamu achinje alipwe pesa yake ama kama atachinja buri ndugu Islam pia ni sawa na ukiamua kumpatia nyama ama kama ni matumbo mpatie tu nahnu thimin indina unampatia pale bila kama ukitaka ndugu Islam lakini kama eti malipo yake ni matumbo ama ni nyama ndugu Muislam mambo kama hayo hayafai Hadithi ya kwamba Ali radhiallahu anhu alisema kama ambao mtume sasa alimamrisha kwamba asiuze nyama yake manini shataja aina haja kutu vile vile kuirudia ndugu Islam vile vile inavyofaa kwa mtu kuchanja mwenyewe vile vile inafaa mtu kutafanya nini kumpatia mtu mwingine kazi kama yeye afanye nini labda yuko busy na nini mambo ya kazi na nini akaenda kule Karamaka na mbuzi akampatia mtu kazi kama wewe bwana fulani simamia hizo mbuzi bwana, chinje hakikisha kama ugawe maskini wala ususu nyama yake wala ngozi yake na vile vile wenye kuchinja ndugu wa Islam vile vile kama ule unampatia kazi kama ile mwambie kama pesa zao ndio hizi uwapalipe pesa zao na wale usipatie nyama kama malipo yao kama hautakuwa ndugu muislamu hakikisha kwamba umempatia yule fulani kazi ya kuhakikisha kama wanyama wamechinjwa na wamegawiwa asije akafanya mambo ambayo kama itakhalifu sharia ambayo kama itafanya ukose ajri na thawabu za udhiya ndugu muislamu ni makini sana kwani mambo kama haya kwa mako tokea mara moja tu ndugu muislamu alafu mbaya zaidi ni kwamba hatujui kama wakujao Allah subhanahu wa ta'ala tupatie umri tufikia tena siku kama ile tufanye udhiya tupate thawabu nyingi na thawabu kochokocho kama hizi ndugu Muislam. Kwa hivyo ni muhimu sana siku kama hii mtu akae makini na mambo makame na khalifu sheria kwa upande moja au nyingine ndugu Muislam ili apate thawabu za ibada tukufu kama hii. Vile vile baadhi ya ahlul ilmi wanasema kwamba ni sawa kama watu labda baba yake alishafariki, mama alishafariki, ndugu kashisha pale wanyama pale ndugu Waislamu akasema pia vile sadaka Allah subhanahu wa ta'ala pia vile vile katika nia yako si lazima useme kwa kuwa mimi nimeona kama kuna baadhi ya watu wanataka kuchinja ndugu Muislamu anachukua mnyama alafu anazunguza mambo kama sikia mnyama ndugu Muislamu. Mambo kama haya hayafai. Wala unapapasa mnyama ukisema mambo, mambo kadha wa kadha haifai. Nia yako tayari kama wewe nia yangu nimetia, nimetia kwamba hawa ngamia mimi nitawachinja, thawabu inshallah pia nipate mimi thawabu vile vile thawabu ziende marehemu babangu, marehemu nyanyangu, marehemu shangazi yangu, marehemu ustadhi wangu pia vile vile ni muhimu bwana. Wama ila dhalika vile vile kuna mambo ambayo kwamba yanahusiana na mwenye kucheza mwenyewe mambo kama haya ni kama yapi ndugu muislamu mambo kama haya ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alifunza kwamba inapofika hapa inapoingia mwezi mtukufu wa Dhulhijja na kuna mtu ambaye kwamba ashajipanga ana nia ya kufanya ibada tukufu ya kuchinja ndugu muislamu mtu kama huyu hafai kukata kucha zake hafai kukata nyele zake mpaka baada ya kuchinja ndugu muislamu ndio anaweza kufanya mambo kama haya baadhi ya halul ilmi wanasema mustahab ni kama ni sawa ni baadhi wanasema kama hii ni wajibu lazima kwa sababu gani mtume anasema fala yakhur asikate kabisa Mtume ndugu msallam kwa hivyo ni muhimu mtu kuelewa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi iko wazi kwa hivyo ni muhimu mtu kuepuka mambo ambayo kama Rasul sallallahu alaihi wasallam aliyakataza kwamba huenda ima ikaribu kabisa udhiha yako thawabu zako ama ikapunguza ajira ndugu Muislamu kwa kuwa hakuna dhamana ya kuishi miaka mingi nilivyosema siku nyingine hapa ndugu muislamu kaifiyatu dhabhi namna gani inafaa sifatu dhabhi inafaa mtu achinje vipi ndugu muislamu sifatu dhabhi ni vile vile akina Anas Malik radhiallahu anhu walimwona mtume sallallahu alaihi wasallam akichinja akisema nini kwamba Rasul sallallahu alaihi wasallam alichukua pale mnyama akamlaza upande wa kushoto akakanyaga katika shingo karibu na shingo lake na miguu yake alafu akasema wakabar akasema bismillah wallahu akbar akakata pale vile vile ndugu muislam katika kuchinja vile vile yustahsan ni bora zaidi mtu achinje kwa uzuri kwa kuwa nini ashapen kabisa kisha akisha kama ile kisu iko na makali zaidi ndugu muislam iko na makali vizuri ama kama akiweka pale vile itapita moja kwa moja vile vile mambo mokamba nasaha mokamba ahli ilmu wanazitoa pia si vizuri kufanya ni kunua kisu pindi yule mnyama anaangalia anaona utamwona tayari anashaanza kutetemeka na ashaanza kubabaika vile vile si mzuri yule mnyama kumchinja wakati kwamba wanyama wenzake pale vile wako wanaangalia si vizuri mnyama kumchinja ili hali kama wanyama wenzake pale vile wako pale vile wanafanya nini wanaangalia bali bora zaidi wafichwe aliote huko achinjwe hivyo hivyo bora moja baada ya nyingine vile vile waliuri dhabihata mtu anapochinja ampatie amstareheshe mnyama wake ampatie mnyama wake starehe ambayo kama inafaa kuna baadhi ya ahlulilm pia vilevile nasema before uchinje kama pale asubuhi uweze kupata kama maji hivi kunywa chakula kidogo akala pale kisha irahatu dhabiha ni wakati ashakatwa shingo pale vile vizuri kwa makinifu anachukuliwa mnyama pale vile anawekwa kando anawachwa apige pige miguu zake mimi nimeona baadhi ya watu kwa kuwa wana haraka haraka sisi tamaa za pesa ama za nini baada ya kukata pale vile unachukua wanaurusha kule ndugu mambo kama haya si sawa mnyama kisha akatwa pale shingo achukuliwe waweke pale kando apigepige yale maguu wakati roho pale natoka na damu pale inamwagika hivyo ndivyo mtume sallallahu alaihi wasallam aliyofundisha vile vile ndugu muislamu baada ya muislamu pale vile ashachija pale vile ngozi ishatolewa nyama wale uko pale ni mambo gani ambayo kama yanafaa kufanyika ndugu muislamu sikiza vizuri inafaa ndugu muislamu labda mtu amechinja mbuzi mmoja na familia hao wako wengi ndugu muislamu hakuna ubaya wote kama ule mnyama wakamchukua wakaenda wakala kwao yote wakapiga na pilau ama biriani wakala yote kamalizika hakuna shida yote ndugu muislamu bali mtu hafai kunyosha ulimi wake kama kina fulani wachoyo wameshinda mbuzi nzima wamekula peke yao mambo kama haya haifai we mbona kuchinja ndugu muislamu si sawa kufanya hivyo kwa hivyo yanafaa mtu akachinja mnyama akala yote peke yake yanafaa vile vile amechinja mnyama pale vile amekula sukaidi baadhi akaweka katika katika friji zake baadhi vile vile yafaa mtu anachinja akapeana yote sadaka akapeana yote kabisa sadaka kama akagawa yote baka malizika vile vile anafaa mtu akachinja akagawanya nyingine akapeana sadaka nyingine akapeana kama zawadi na nyingine vile vile akika nyumbani wakala hali kama zote hizi tatu zinafaa ama ile mambo masala kwamba igawanywe athlatan kama sampuli tatu pale vile ama ama nini ama vigao vitatu hiyo ni athara ambayo inapokelewa kwa Ibn Mas'ud radhiallahu anhu na istihbaba ni mwenye alipenda tu hivyo tu bali si lazima kwani hadithi ya Mtume صلى الله nini kulu wadakhiru watasaddaqu kuleni mizini mweko mafriji vile vile watasaddaqu na zingine mpeane sadaka ndugu muislam siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia tukipata nafasi tutakuja kumshana mawili matatu katika dini yetu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika